вирватися бодай на кілька хвилин тим чи тим способом із початої нами гри, пробити мур, який болюче відділяв мене від правди. Але такої нагоди не випадало. Ми всі четверо йшли в ряд комісар, його секретар Бертрікс та я. Відразу ж за нами жандарми. А вони, очевидь, не були втаємничені в задум. Секретар тим паче. Я змовчав. Небоги вдови Шарло зачинили двері у будинок, але лишили увімкнутим ліхтар на ганку, бо в садку були ще люди, добрий десяток сусідів. Пляшка із сірчаною кислотою і досі стояла внизу біля приступків. Комісар та Бердікс поважно її розглядали під зацікавленими поглядами глядачів. При світлі кишенькових ліхтариків жандармів оглянули квітник під моїм вікном ринву. Годі шукати слідів у садку, зауважив детектив. Пане Норею, вам треба було б не пускати людей тут топтатись. Я мало не відповів йому грубістю, але стримався. Хоча мав таке відчуття, ніби він дістає недобру насолоду, бачачи моє роздратування і свідчені тому його зауваження. Небоги з мовчазним переляком зустріли вторгнення поліції до свого будинку. Бердикс уважно оглянув шибку мого вікна. Попрацював на совість. Ви нічого не чули? Ні. Він не посміхався. Спитав, о котрій годині я пішов спати, чи щовечора повертаюсь в той самий час, чи не помітив чогось підозрілого в попередні дні. Секретар комісара занотовував мої відповіді. Ну, чудово, підсумував Бердікс. Тепер ми дамо вам спокій. Найнеприємніше для вас те, що ви зможете вставити цілу шибку хіба через кілька днів. Доведеться померзнути. Мені це і на думку не спало, сказав я. А то б Бартікс спохмурнів. А то б що? Ну, нічого особливого. Заклеїв би дірку папером. Поліцеї пішли. Уже виходячи з за хвіртки, комісар мені кинув. В кожному разі, пане, не бійтесь, я й не боюсь. Я більше нічого не сказав, розлючений на самого себе. Як міг таке сказати, коли знаю, про що йдеться? Ох, як важко зберігати гідність, коли вже почав брехати. Два жандарми сьогодні охоронятимуть ваш будинок, закінчив комісар. Це зайве. Аж ніяк, відказав П'єр. Бартрікс. Я подивився на нього. Він витримав мій погляд. Нас чули люди. Що мені лишалося, як не здатись? Комісар сказав сусідам розходитись, попросив, щоб я замкнув хвіртку і віддав ключа жандармам. Вони повернуть його вам завтра вранці. А як не вони, то ті, що прийдуть їм на зміну. Ці перестороги аж ніяк не зайві. Комісар із П'єром Бертріксом і секретарем пішли. Жандарми заступили на варту. Я прийшов до першої фази самітніх роздумів, які невдовзі переросли у лють. Я справді був ув'язнений. До цього мене призвела моя слухняність. Я під домашнім арештом. І мови не може бути, щоб сходити до птілі до побачити Лідію раніше, ніж завтра. Моє роздратування зростало. Яку гру затіяв зі мною П'єр Бертікс, людина, яка з першого погляду полонила мене своєю простотою і відвертістю. Відвертість. Це слово невдовзі мало обернутися проти мене. Я сердився на П'єра Бертрікса за те, що він утягнув мене в цю